Chunka pichayoh kah capítulo. Ángel kunamantawan Hanjis jipakah castigo kunamanta. Hanah pachapim huktawan rikorhani ancha admirakui kahta. Hanjis ángel kunam kachkasha, hanjis jipakah castigo yohkama. Chay castigo kunawan Dios papiñakuynin. Rikurhanitahmi ninawan chagrusha cristal tapas. lamar huchatapas. Rikurhanitahmi manchakuypaq animaltawan tapas, vence markantawan tapas. Numerum vencejkunatapas. y Sayachkasha, chay cristal kaqlla lamar huchapa patampim Pa arpantinkama. Paikunam Dios Diosta serviq takintawan carnerupa takinta. Tukuyatipayniyuq Señor Dios tu Dios Hatu rey admirakuypaqmi tukuy rurasqaykukunaqa. punim munaychakuq reynillayku. Allimpunim pachigapunim chiqapunim Señor Signor pita Pitahamtaham mana manchakusunkimanchu, pita Pitahamtaham mana alabasunkimanchu. Hamllapunim chuyaja kanki, Yapayang Nasunkuna hamuspam adorasunki allin rurasqaykunatam hawaykachikunki. Chaymantam kicharikukta hanak pachapi kaq templota, otaq chunkantin kamachikuykuna wahaychana karpata. Chay templomantam lluqsiramurqa hanchis angelkuna, hanchis kastiguyuqkama. Paikunaha kaskal linomanta sumaq kancharichkaq pachayuqmi, chumpio anjas chumpiwan watas Tawan animalkunapa hukninmi kunaman joi quykarirqa Jorimanta tasunta. Chay tasunkunaqa kasqa wiñawiñaypaq dios Diospa juntasham. juntasqam. Hinaptinmi templuman dios husni. manta karqa dios achkirininmanta, manta atininmanta lluqsimuqmi. Chaymanqa manan pipas angel kunapa apaskan hanchis castigo kuna kastigukuna tukurunankama.